Naša lijepa vjera dini islam svemu tome nas podučava. Allah subhanahu wa ta'ala o tome govori i daje smjernice u svojoj knjizi Kur'an i Kerimu i Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam u svome vjerodostojnom hadisu sunnetu. Do sada smo govorili kako se obhoditi prema roditeljima i doista je to najpreće, najljepše ponašanje Dakle, da se iskaže prema roditeljima. Oni su najpreći našega lijepog ponašanja. Zatim, kako da se obhodimo prema našoj djeci? Svakako, jer da bismo mogli i mi sutra očekivati dobročinstvo od naše djece, mi se danas lijepo trebamo obhoditi prema njima. U narodu se kaže kako uzajmiš, tako će ti se i vratiti. Ono što posiješ, to ćeš i požnjeti. Pa smo dobar dio emisija govorili kako da se obhodimo prema našoj djeci. Zatim, kako da se obhodimo prema učenim ljudima, jer su učeni ljudi, kako pojedini islamski učenjaci kažu, naši drugi očevi. Mi imamo jednog oca, onoga, koji je nakon Allaha subhanahu wa ta'ala bio razlog sebe našega dolaska na ovaj svijet, dakle oca po krvi, a isto tako kažu islamski učenjaci svaki čovjek ima i drugog, drugog oca, to je dakle učeni insan, onaj od koga učimo vjeru, koji nam Allahom dozvolom prosvjetljava put, olakšava život u vjeri na ovome, na ovome svijetu. Zatim nakon toga zasigurno neophodno je, budući da smo govorili kako da se obhodimo prema roditeljima i kako da se obhodimo prema djeci, neophodno je govoriti i kako da se obhode supružnici jedan prema drugome. Kako da se gradi sretna kuća, sretna porodica, zdrava porodica, da bismo sutra mogli očekivati dobročinstvo, da bismo mogli imati odgojeno čestito potomstvo neophodno je da se govori dakle o ovome. Kako, na koji način da imamo zdravu porodicu. Jer nam je dobro poznato da se društvo sastoji od porodice, odnosno porodica je prva glavna cigla u izgradnji društva. Danas mnogi se žale na društvo, mnogi se žale na državu, međutim kada bismo svi mi počeli od sebe i kada bi svako samo popravio svoju porodicu, bilo bi nam daleko, daleko bolje i društvo i daleko bolja, bolja država. Zato vjera islam veliku pažnju posvećuje izgradnji, izgradnji porodice. Ukoliko se izgradi porodica, to će biti korist i za nju, a za i širu okolinu, društvo, zajednicu u kojoj ta porodica obitava, nalazi se. Kao što i kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-A'raf, وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا Iz lijepog plodnog predjela izniče svakovrsno, raznovrsno bilje, dočim iz neplodnog, zabačenog, dakle, predjela u kojem teško šta rađa, teško će izdinći bilo kakvo bilje. Ukoliko je porodica zdrava, onda i ona se okorištava time, a i korist od nje osjećaju njene komšije i šira zajednica. Međutim, ukoliko je porodica iskvarena, ukoliko otac i majka, akon toga i djeca, nisu odgojeni kako, na koji način da takva porodica da doprinos društvu zajednici u kojoj u kojoj živi. Ako bismo iščitavali Allahovu subhanahu wa ta'ala knjigu Kur'an i Kerim i sunnet hadisa Allahu poslanika alaihi salatu wasalam mogli bismo primijetiti da Kur'an mnogo govori o braku, mnogo govori o pravima supružnika jednoga i drugoga, govori, nažalost, jeli, i o razvodu braka, nažalost, jeli, ako dođe do razvoda braka, Kur'an govori kako, na koji način i jeli, ispravno se razići, razvesti, kako nakon toga tražiti drugu sreću i slično. Također, hadisi Allahovog poslanika, alihi salatu eslam, mnogo govore o braku, o ukućanima, jeli, sretne porodice, zdrave porodice, kakve osobine treba imati muž, kakve osobine treba imati majka, kakvu ženu tražiti za brak, kakvog muškarca na drugoj strani tražiti također za brak, kojem muškarcu da se da kćerka, da se da sestra i slično, za koga da se, da se uda hadisi mnogo govore o pravima i obavezama jednog i drugog bračnog druga, također o pravima i obavezama roditelja, o pravima i obavezama djece i slično. Dakle, mi u našoj lijepoj vjeri imamo sve regulisano. Zato kažemo vjera je obhođenje. Obhođenje je najbolje pojašnjeno u vjeri i najbolje će se prepoznati i spoznati vjera i moći dati nekakav sud o nečijoj vjeri ukoliko pogledamo u njegovo, njegovo ponašanje. Jer zasigurno naše ponašanje je i te kako precizno pojašnjeno pojašnjeno vjerom odnosno kako bi trebalo biti naše ponašanje zato dakle govorimo i počinjemo govoriti ako Bog da o sretnoj porodici o ukućanima te porodice kakve trebaju biti njihove osobine koga odabirati e, za muža u braku, koga odabrati za ženu u braku, kako, na koji način da se obhode muškarac i žena, muž i žena, e, suprug i supruga u braku da bi njihov život bio sretan. Danas smo u velikoj potrebi za govorom o ovoj temi, o ovoj tematici i o ovoj problematici, jeli, jer nažalost imamo danas veliki broj razvoda brakova. Nažalost imamo veliki broj muškaraca, žena da se razvode, počesto najveću štetu i najveće zlo tih brakova osjećaju ni kriva ni dužna, ni kriva ni dužna djeca. Zašto govoriti o zdravoj porodici? Zašto govoriti o sretnoj kući, zdravoj kući? Zbog toga što ukoliko podučimo se i budemo odgajali svoju porodicu onako kako nas podučava naša vjera, time ćemo sačuvati uz Allahovu dozvolu i sebe i svoje ukućane od džehennemske vatre. A to nam je prvenstveni cilj. Prvenstveni cilj jeste da proživimo svoj život na ovome svijetu u Allahovom subhanahu wa ta'ala zadovoljstvu kako bi Allah ala bio zadovoljan s nama na drugome, na drugome svijetu. Da činimo ona dijela koja će biti prepreka između nas i Allahove kazne sutra na drugom svijetu. Počesto to čovjek ne može sam postići, pa je potreban nekoga. Zato je neophodno da odabire bira dobrog svog sabesjednika, dobrog druga, onoga s kojim će se najviše i najčešće družiti. A zasigurno, bračni drug je takav. Bračni drug, bio dakle muž ili žena, oni se najčešće druže s drugim svojim supružnikom, dakle bračnim drugom, pa je neophodno da vjernik i dakle vjernica odgajaju jedni druge, da žive sretno, da žive u zdravoj porodici kako bi se potpomagali u dobročinstvu, kako bi se potpomagali u vjeri, kako bi se potpomagali u bogobojaznosti, kao što nam Allah subhanahu wa ta'ala to i naređuje kada kaže o ta'avanu alal birri wa i potpomažite se na dobročinstvu i bogobojaznosti. Dakle, budemo li odgajali jedni druge, potpomagali se u dobročinstvu i bogobojaznosti, u braku zasigurno uz Allahu dozvolu sačuvat ćemo se džahnemske vatre. Dočim, ukoliko se supružnici ne budu obhodili jedno prema drugome, pa budu zakidali prava jedni drugih, zapostavljali svoje obaveze prema drugima, time će biti sami oni nezadovoljni. Zasigurno i time također mogu izazvati sržvu Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zato Allah subhanahu wa ta'ala naređuje nam da vodimo računa, da vodimo brigu o nama i našim porodicama. Kada kaže u šestom ajetu sure Tahrim, Ja ayuha ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O vjernici, čuvajte sebe i svoje porodice od džehennemske vatre. Vakudu وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَادٌ شِدَدٌ Čuvajte sebe i svoje porodice od džehennemske vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti. Gorivo džehennemske vatre, gorivo s kojim će se potpaljivati i razjarivati džehennemska vatra, bit će ljudi, zato se čuvajte da ne budete vi od tih ljudi. Čuvajte se da ne budete vi to džehennemsko gorivo. Aliha melaiketun giladun šidat. Nad tom džehennemskom vatrom djeće meleki koji su strogi i snažni. Nema bježanja. Ne može se pobjeći od te džehennemske vatre. Kako se može pobjeći? Kako se može sačuvati takve džehennemske vatre da se ne bude njeno gorivo i da se uopće dakle, ne dođe do džehennema, do jeli, ulaska u džehennemsku vatru jeste da živimo kao vjernici, da danonoćno, svakodnevno činimo dijela koja će biti pregrada između nas i te Allahove subhanahu wa ta'ala kazne oličene u džehennemskoj vatri. Zato nam je neophodno da imamo zdravu porodicu, da muž i žena potpomažu se u dobročinstvu, potpomažu se u bogobojaznosti u Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. Zašto je još potrebno da imamo zdravu porodicu, da se odgajamo, da se potpomažemo, da sretno živimo, da živimo u Allahovoj vjeri, Allahovom zadovoljstvu zbog toga što je svaki od nas ukućana jedne porodice, članova jedne porodice na neki način preuzeo emanet od Allaha subhanahu wa ta'ala. Svaki od nas član, dakle naše porodice, ima uh, određene obaveze, ima određene odgovornosti i sutra će ga Allah subhanahu wa ta'ala kao i sve druge ljude koji su ponijeli emanet, koji su ponijeli određenu odgovornost, sutra će i njega Allah subhanahu wa ta'ala pitati. Pitaće muža za njegovu odgovornost, pitaće ženu za njegovu odgovornost, pitaće također djecu za njihovo dobročinstvo prema njihovim roditeljima i slično. Brojni su hadisi koji govore doista o ovome, da će sutra svaki od nas biti pitan. Pa ukoliko ne budemo na Dunjaluku nastojali da tu odgovornost svoju sprovedemo, obavimo kako je potrebno, kako to Allah subhanahu wa ta'ala nam zahtijeva, traži od nas kako sutra pred Allaha Jalla Vala doći i kako položiti račun, kako se opravdati za te svoje propuste. U hadisu uh, Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma, Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam kaže Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Svi ste vi odgovorni i svi ćete biti pitani za ono nad kim ili čim ste bili odgovorni. Ili kako se kaže u drugom citatu, svi ste vi pastiri i svi ćete vi biti pitani za svoje stado. Pa kaže Allahov poslanik alaihi salatu wasalam, imam će biti pitan za svoj džemat. Imam ima odgovornosti i on će biti pitan za ono ili one nad kim je bio odgovoran. Muž ima odgovornost u svojoj porodici, pa će biti pitan za tu svoju odgovornost. Žena ima odgovornost u kući svoga muža, pa će biti pitana za tu svoju odgovornost i slično. Dakle, zasigurno, sutra svaki od nas, dakle ukućana, bit će pitan kako, na koji način je, je li ispoštovao svoju odgovornost, obavio je kako treba, donio Allahu subhanahu wa ta'ala, je li ispunjenu ili ne. Također, Allahu poslanik alihi salatu wasalam kaže Inna Allahe sa'ilun kulle ra'in amma istara'ah hatta yus'ala rajulu an ahli baytihi doista će Allah subhanahu wa ta'ala svakoga pitati za odgovornost koju je on ponio. Stupio si u brak, osjetio si potrebu, želiš da se smiriš uz bračnog druga, želiš da imaš potomstvo, znaj da imaš i obaveze, želiš nekakva prava, želiš nekakva uživanja, znaj da imaš i obaveze. Pa će te Allah subhanahu wa ta'ala pitati za te obaveze, pitati za tu odgovornost u koju si se upustio, koju si preuzeo. Doista će Allah pitati svakoga onoga koji je imao određene odgovornosti za tu njegovu odgovornost, sve dok ne bude upitan i čovjek za svoju porodicu, sve dok ne bude upitan muž za svoju porodicu. Zašto također govoriti o odgoju porodice? Zašto govoriti o zdravoj, sretnoj kući? Zbog toga što kuće su dobrim dijelom nakon Allaha subhanahu wa ta'ala naš štit. U kuće se sklanjamo, bježimo u svoje kuće od ovog nereda, od ovog razvrata, od ovog nemorala, od ovih smutnji. Nalazimo smiraj u našim kućama. Pa ukoliko naša kuća ne bude izgrađena, ukoliko ukućani te kuće ne budu zdravi, ukoliko ne ima sretnog života unutar kuće, nema rahatluka, nema smiraja, gdje da čovjek pobjegne od ovog belaja kojeg svakodnevno gleda i kojeg svakodnevno doživljava. Zato, dakle, trebamo odgajati svoje ukućane. Trebamo raditi na izgradnji zdrave kuće, sretne kuće, zdrave i sretne porodice, da bismo mogli naći doista smiraj među svojim, među svojim ukućanima. Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam govori u brojnim hadisima o blagodati ovakve kuće, o blagodati ovakve sretne kuće, sretne porodice. Pa kaže Allahov poslanik alaihi salatu wasallam, blagoli se onome koji čuvao svoj jezik i kome njegova kuća bude dovoljna i koji bude se brinuo za svoje grijehe, za svoje probleme, koji bude plakao nad svojim grijesima. Blago li se onome koji bude vodio računa o svome jeziku, ne bude ga puštao da mnogo šta priča, pa se sutra bude kajao za to. Ne. Već dakle vodi računa, prije nego li kaže bilo koju riječ, on dobro izvaga, odvaga, ima li koristi u toj riječi ili ne. Nije u redu da musliman, vjernik, prepusti se i da samo dakle govori. Znajmo dobro da kada izustimo riječ, ona vlada nama. Prije nego li smo izustili riječ, prije nego li smo nešto rekli, mi vladamo tom riječju, tim riječima, hoćemo li ih reći ili ne. Zato razmislimo imali koristi u tim riječima ili ne. Znajmo dobro kada izustimo te, te riječi, ako nismo izvagali, odvagali, jesu li one korisne ili ne, one će vladati nama. One će tražiti od nas da se sutra kajemo, da se sutra izvinjavamo, da se sutra pravdamo za te svoje riječi. Pa blagoli se onome koji bude vodio računa o svome jeziku i blagoli se onome kome njegova kuća bude dovoljna. Ne bude tražio smiraj negdje drugo, već bude tražio smiraj unutar svoje kuće među svojim ukućanima, najviše vremena posvećivao njima, najviše vremena provodio, provodio s njima. Zato i kaže Allah subhanahu wa ta'ala u 21. ajetu sure Rum وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا I od Allahovih ajeta, od Allahovih znamenja jeste i to što vam od vas, od vaše vrste stvara za vas žene, da se uz njih smirite. Da se uz njih smirite. Allah subhanahu wa ta'ala nije rekao da se s njima smirite, već je rekao da se uz njih smirite. Dakle, da najviše vremena provodite s njima, pa ćete se uz njih i smiriti. I na kraju kaže Allahov poslanik alihi salatu oslam i blagoli se onome koji bude plakao nad svojim grijesima, odnosno koji se pozabavi sobom, svojim mahanama, svojim manjkavostima, radi na sebi, na svome, na svome odgoju. Također je rekao Allahov poslanik alihi salatu oslam pet radnji, pet stvari. Ko bude radio samo jednu od njih, od tih pet radnji, Allah mu je garant da će ga mnogo nagraditi. Allah će ga zasigurno mnogo nagraditi, Allah mu to garantuje. Pa kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam, ko obiđe bolesnika, ko obiđe bolesnu osobu, Allah će ga mnogo nagraditi i poznato nam je iz drugih hadisa Allahovog poslanika alihi salatu sam za obilazak bolesnika da sleduje ogromna nagrada kod Allaha subhanahu wa ta'ala inša Allahu ta'ala imat, imat ćemo priliku uz Allahovu dozvolu govoriti o tome detaljno. Zatim, ko izađe da klanja dženazu, ko izađe u borbu na Allahovom putu da pomogne Allahovu vjeru, ko dođe kod imama da ga posavjetuje i ko bude sjedio u svojoj kući pa time sačuva ljude svoga zla ili se sačuva on od zla drugih ljudi. Ko bude sjedio u svojoj kući, pa na takav način ljudi se sačuvaju njegovog zla, a i on se sačuva zla ljudi. Također Allahov poslanik alaihi salatu sam govoreći o blagodati kuće u vremenima smutnji, u vremenima nereda kaže selametu rođuli fil fitneti an jelzeme bejtehu spas za čovjeka u kušnjama, u smutnjama, jeste da se pridržava svoje kuće, da se sustegne, da pobjegne od svega toga. Pa i mi danas živimo u vremenu proširenog, rasprostranjenog, uveliko nemorala, razvrata. Možda u ovim zimskim danima nije to toliko prošireno, ali dobro nam je poznato u drugim godišnjim dobima kakav je slučaj. Pa čovjek, da bi se sačuvao zabranjenog pogleda, najbolje je da se pridržava svoje kuće. Da bi se sačuvao da ne sluša ono što je zabranjeno, neka bježi svojoj kući. Žena da bi sačuvala svoju čednost, da bi sačuvala svoj hijab, svoju mahramu, najbolje je da se pridržava, da se pridržava svoje kuće. Da bismo sačuvali svoju djecu, od tog nemorala, od tog razvrata, najbolje je da ih okupimo kod sebe u svojim kućama i da vodimo računa o njihovom odgoju, da ih odgajamo. Također, zašto raditi na odgoju zdrave porodice, sretne kuće, da je atmosfera unutar naše kuće jeli, lijepa, da odiše rahatlukom, smirenošću, zbog toga što i najveći dio vremena mi provodimo u svojim kućama, Najveći dio vremena, evo imamo jeli, s vremena na vrijeme u tim jeli, određenim periodima, vremenima kada vladaju smutnje, kada vladaju jeli, kušnje, kada se zlo proširi, kada nered, razvrat se širi zemljom. Imamo dakle potrebu da se pridržavamo, a inače jeli, najviše vremena provodimo u svojim kućama, ujutro, na večer. Kada završimo posao, idemo kući, kada završimo školu, idemo kući i slično. Dakle, najviše vremena ipak provodimo u svojim kućama. Pa kako, na koji način provodimo vrijeme u svojim kućama? Da li posvećujemo svoje vrijeme našim porodicama, našoj supruzi, našem djetetu, našem mužu na drugoj strani i slično. Znajmo dobro da smo mi preuzeli emanet, da smo preuzeli emanet od Allaha subhanahu wa ta'ala svoju djecu, da smo na emanet preuzeli svoje supruge, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri An-Nisa, za naše supruge da smo jeli, mi njih uzeli pod čvrstim ugovorom, odnosno da su one stupile u život s nama pod čvrstim ugovorom, obećanjem. Mi smo im dali čvrst ugovor. وَهَذْنَ مِنْكُمْ مِسَقًا غَلِيظًا I one su od vas uzele čvrst ugovor. O čemu? čvrst ugovor, obećanje da ćemo voditi računa o njihovom odgoju, da ćemo se brinuti o njima. Također Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Anfal 26. 27. ajetu govori da su i naša djeca emanet nama. Kao što kaže Jalla Vala stoji u prijevodu, O vjernici, nemojte varati Allaha i nemojte varati njegova poslanika, nemojte svjesno emanete koje ste preuzeli pronevjeravati. Znajte dobro da su vaši imeci i da su vaša djeca vama kušnja, iskušenje. Nemojte se poigravati, nemojte pronevjeravati te emanete, a doista kod Allaha subhanahu wa ta'ala nalazi se ogromna nagrada. Dakle, ukoliko budete posvetili brigu, tim emanetima budete ih nastojali ispravno onako kako ste ih preuzeli, tako ih i dostaviti Allahu subhanahu wa ta'ala, dakle vodeći brigu o njima, o njihovom odgoju, zasigurno vam pripada velika nagrada kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ako ih zapostavite, ako ih ne budete odgajali, znajte dobro da će vam vaša djeca biti kušnja i te, i te kakva kušnja. Zato, dakle, mi najviše vremena provodimo u našim kućama, međutim, kako provodimo vrijeme u našim kućama. Da li, dakle, odgajamo svoje porodice, svoje supruge, da li odgajamo svoju djecu, da li u našim kućama ima ibadeta također. Mi smo preuzeli emanet od Allaha subhanahu wa ta'ala da ćemo ga obožavati, da ćemo obožavati svoga gospodara, da ćemo mu danonočno dokazivati da smo njegovi robovi, da vjerujemo u njega Allaha subhanahu wa ta'ala, da smo mu zahvalni na njegovim blagodatima, pa da li to činimo da li to činimo u svojim kućama. Vidjet ćemo uz Allahu dozvolu u našim narodnim emisijama da je jedna od bitnih osobina ukućana sretne kuće jeste da što je god moguće više čine i badet, da što je god moguće više budu dobre vjere, da su što više u vjeri, jer je vjera ta koja čovjeka, koja čovjeka zasigurno čini sretnim. Dakle, vjera koja je shvaćena i koja se praktikuje na ispravan, na ispravan način. I također, zašto odgajati zdravu porodicu, zašto imati sretnu porodicu, zašto nastojati i ulagati maksimalan trud da sretno živimo sa svojim ukućanima, da je naša porodica lijepo odgojena, vaspitana i slično. Zato, kao što rekoh na početku, jer je porodica prva glavna cigla svakog društva. Ukoliko želimo prosperitet našem društvu, ukoliko želimo da naše društvo bude bolje, da naša država bude bolja, onda dakle svako od nas treba početi. Svako treba da očisti svoju kuću, da izgrađuje svoju kuću, da udari jake čvrste temelje svojoj kući, zatim da nakon toga gradi prelijepu prelijepu građevinu. Dakle, svako od nas treba da se pozabavi sobom, da se pozabavi svojom porodicom, pa će uz Allahovu subhanahu wa ta'ala dozvolu svima nama biti bolje. Svi mi nalazimo se na jednoj lađi, pa ukoliko počne da tone, znajmo dobro da ćemo svi potonuti. Zato trebamo izvući pouku i da svaki od nas maksimalno se potrudi na odgoju sebe, i na odgoju svoje porodice. Time će se sačuvati džehennemske vatre i on i njegovi ukućani, time će ispravno donijeti odgovornost koju je preuzeo na svoja pleća sutra Allahu subhanahu wa ta'ala imaće gdje se sklonuti jeli doista će u svojoj kući osjećati smiraj, rahatluk, bježeće od jeli iskušenja, smutnji, nereda, nemorala i slično i na ispravan način provodit će vrijeme u svojoj kući, vrijeme koje je, kako dobro znamo, je li mnogo, mnogo bitno u našim životima i naša vjera Islam daje poseban akcenat tom vremenu i sutra ćemo biti pitani za vrijeme, za naš život, u šta smo ga proveli, naročito dakle u šta smo potrošili svoju, svoju mladost. Ako Bog da, uz Allahu dozvolu govorimo i u našim narednim emisijama o ukućanima sretne kuće, o njenim osobinama, kako da se obhode jedne prema drugima, moleći Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji slušaju i rade po onome što čuju.